fabelista i cuboi. Tic la ludo el bel fasto nord Irlando. Quelc foie ocasas al mi pripensi pri la sen fina nombro da racontoi ciu in la homaro ec de la caverna erao gis nun el pensis, desegnis, racontis, vercis, cae ludis, teatre, cine, cae televide nur parolante pri libroi lau proximuma statisticoi oni nun tempe el donas en la mondo pli mal pli ses mil tricent libro in ciu tage, plei parte romanoin ca novel collectoin. Ne credeble, ciune? Do, versaine, ne estas limo alla homa creemo pri el trovado ca reprilaborado de racontoi oni povas praktike capti la aferon per ludo tre amusa, quiu ancau acrigas spriton cae imag povun. Inventis gin Rory O'Connor, el Belfasto, Nord Irlando, profesia trainisto pri creemo cae crea problem solvado, helpe de sia cum landanino Kate Jones ili metis quindec quar pictogramo in de obiectoi sur nau cuboin, po ses pictogramoi. Dum sesio i de treinado, la hazarda combinajo de la jetita i cuboi utilas por nerecte cae sagazze doni respondoin or al preni decidoin. Baldau oni malcovris la musiga in ca instigain in in de tiu i cuboi por improvisi racconto in la plei variai. Quinde quar pictogrammoi sur la nau cuboi creas ja pli ol dec miliono in da combinajoi. Cai a parte, infanoi entusiasmigas pri la defio improvisi raconton quiu libere cum ligas la nau aperinta in supra in iconoin. Ili mem daure surprisigas, kiel commenzante per estis iam cae electante la unuan simbolon quiu captas ilian attenton, ili capablas rapide, sen tro pensi, improvisi sen nombra in racconto la natura de la ludo estas tute ne concurenza. Ne existas malgiustai respondui. Temas nur pri libere amusa creado cae amicema reciproca taxado de racontui. Giuste pro tio la ludo faridis populara por ciui agioi, cae aparte tauga por ludado intergenerazioi. Oni usas gin por treinado, terapio ca educado. Di utilas kiel socia ludo por rompi la glazion, y la comenzo de amica i festenoi. Ca et kiel helpilo por studento i pridramo. Qui unua foie vi ludas per fabelista i cuboi, vi eble taxos che temas pri iom de fia tasco, sed dissimilas al lauiri curante quin kilometroi. Iu plivi provas, des pligi faciligas. Alla unua basa gruppo da cuboi, vidu en la supra bildo, cies nigrai pictogramoi presenti subiectoin, oni poste aldonis aron da cuboi cun i pictogramoi pri voyagioi cae fine grupon cun blua iconoi priagadoi. Interese estas usi tiaen pictogramoin por exerci lingvon non i lernas au instruas. Lasta tempe la ludo aperis ancao ciel trafe bela applicajo por compufonoi, cae tiel farigis havebla ciu loce cae ciu tempe inter la clarigo i pri la ludo tutte ne estas fino i pri la signifo de la bunta i pictogramoi. Tie intense gi restas malfermita por stimuli multobla in cun ligoin. Exemple, castello pova sesti nur domego au rilati al princino au al iu quiu vivas sub gardado mia cerbo daure clopodas pritracti signifoin, cae pensas helpe de bildoi. Ciam ni rigardas iconon, ni necese donas al gi signifon, cae tio daure ocasas, char nia cerbo automate sercias inter niai memorazoi cae spertoi por trovi signifan cun ligon. Ci sube mi aldonas exemplon pri en mia infana genepoi klopodis uzi mixita in cuboin por racconti pri esperanto kai kie je la fino mi enmetis indicon pri nia radio. Kai en la rilata libera racconteto. Nia Zamenhof el pensi kai creis la lingvon esperanto el ponton por interparulado ca intercompreno por homoi de la tuta mondo, qui, dank al interreta conectado, povas cae legi cae ausculti la articoloin de la esperanta retradio.